ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله يو لا ربا uku ga watan rabi'un Sani hijiran maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekaru biyar, wanda ya daidai da 18 ga watan goma haifuwan annabi isa yau shekaru uku. wannan shine majalisinmu na biyu cikin karatun da muka yi wa taken addajal kuma majalisinmu na alfiya na al'allamatul iraqi tun da dai zai shiga cikin jerin kasusuwan wannan majalisi na nawa kenan 18 ne na yau tamam cikin 5-5 a masjidul ikhlas gabanin mu fara karatu saninmu ne abin da ke faruwa a garin falastin da wannan abu ne wadda ta shafi kowa cikin musulmi cikin addu'anka cikin sujadanka sallan da za ka yi da daddare duk lokacin da za ka yi addu'a sai ka tuna bayan allah musulmi wadda sun shiga cikin bala'i fitina na waɗannan yahudawa wadda ana ce musu sahayina suna kashe mutane su jefa mabamai su kona gidajen mutane su kore su kuma sudun zuwa suka yi garin asali 1940s ne can lokacin su ingila su ne british ba to a lokacin falastin a lokacin ihtilal a ƙarƙashinsu ne to su ne suka ba wa da taimakon su amerika suka ba wa falastin abina yahudawa mazauni a matsayin 'yan ne a matsayin refugees a garin falastin to yau da gobe yau da gobe yau da gobe dama innahum la aymana lahum ne la'allahum yantahuna kai da ka zo garin mutane suna nan zaune lafiya ba za ka bar su ba wai sai an wato garin magaba da nasu ne ga wannan ba sharrin da kai ta indai kana bin su a social media za ga yahudawa 'yan uwansu wadda suke wasu kasashe cikin amerika da sauransu kaga suna zanga-zanga akan abin da manyan yahudawan suke yi eh, su ce musu wannan abin da kuke yi ba da mu ba yahudawan da kansu wasu cikin mabiyansu suna cewa za ka kiristocin da sauransu duka mutanen da suke ba musulmi ba suna cewa wannan abin da suke yi ba daidai ba ne zalunci ne saboda aka sai mu sa su cikin addu'o'inmu Allah madaukin sarki ya yi musu wannan bala'in ya kawar da waɗannan azalimin daga kasar Falastin, ya ba su zaman lafiya da lumana to darasin da ya gabata mun karanta gaba na ɗaya muna cikin gaba na biyu ko alamatu iqtirabi zuhuri wadda a cikin mun karanta biyu mun fara na uku sai lokaci halinsa haka ne ba shine fitnatu alfitnatu duhaima haka ne ba na'am alfitnatu duhaima wannan an yi tasqir ɗinta ne su malaman da suke wa hadisai bayani kamar su ibn al-asir da sauransu da khattabi sun ce wannan an yi ta ne saboda a nuna girman abin in ka ce addahma abu ne mai tsananin duhu ka ce duhaima ka yi tasgir ne kenan kenan fitina ce wadda fitinan an siffanta ta da duhu to abin da an siffanta shi da duhun ma wadda ya kai makura kenan akwai balbalin bala'i a ciki akhrajal imam ahmad imam ahmad ya kawo hadisi haka da abu dawud cikin sunan din shi da isnadi sahih daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar yace mun kasance muna zaune tare da maiki sallallahu alaihi wasallam sai mun zon Allah ya ambaci fitintunu kenan ya ambaci fitintunun da za su auku fa akthara fi dhikriha ya yawaita ambatun fitintunun hatta zakara fitnatul ahlas har ya ambaci fitina na ahlas ahlas malaman suka ce na hils ne hils kuma tufa ne wadda masu hawara kumi gabanin su aje sirdin akwai summan da za su shimfida gabanin su aje sirdin to wannan summan da ake shimfidawa gabanin aje sirdin shine sun ce hils din jamun shi ahlas to me yasa manzon Allah ya siffanta wannan abin nan fitna da ahlas Sabida yadda wannan tsumman ta lazanci rakumin haka fitinan nan maza ta lazanci mutane hatta zakara fitnatul ahlas faƙala ƙa'ilun sai wani mai fada a wannan tawagan ya ce ya rasulallah wa ma fitnatul ahlas ya manzon Allah mecece fitnan ahlas ƙal manzon Allah ya ce hiya harabun wa harabun wannan fitnan ita ce fa harabun guduwa wa harabun wannan bitahriki ba harbun ba ba kenan fusga da ƙarban dukiyan mutane to kaga nan gurin harabun da harabun kenan bala'i ne wadda za ta auko wa mutane su kasa zama a guri ɗaya mutum zai bar inda yake ba ya je wani guri daban in ya tsira kenan wannan ka fara daga rikicin boko haram a nan kasar a nan garin mutane nawa suka bar anguwanninsu sun bar gidajensu wani kam daga baya ma ya ce ni dai wannan anguwan ba zan zauna ba har gidan ma ya sayar daga bayan ya je gaba da ya bar anguwa saboda balayin da ya gani baya so ma ya tuna wasu mutane sun bar garuruwansu sun je wasu gurare daban wannan harab ne ko ba harab ba haraba huruban ba sannan ka kalli wasu kasashe daban kaman garin yaman kamar libya kamar bahrain kamar sudan ka duba abin ke faruwa a sudan bala'i dama an ce mini eh, menene akwai wani karin magana da suka yi fitina dai kan ba za ta dawoma ba fitina ba za ta dawoma ba A kan ku tashi ku ce wannan sarkin ba ma son shi gwara kun haƙura da wannan wahalan wahalan da kuke cikinta to su mutanen da suke mazaunan sudan farkon rikicinsu shine cewa da suka yi ba sa son wannan mutumin da ya sauka a sunan sarkin da ya sauka umar al-bashir umar al-bashir wannan shi ya lallaba yana yana lallabawa shi da kafiran yamma su amerika da sauransu ma ba zaman lafiya saboda shi yana yin abin da ya ga dama wadda yake ganin wannan shi shine daidai ya dace ga garin shi ga kasar shi to sai mutanen mutanen da suke garin abin a Sudan da aka yaudare su sai suka tashi suka yi zanga-zanga wadda zanga-zanga wane ne uban zanga-zanga ha ibn sauda abdullahi ibn saba al-yahudi shine farkon uban zanga-zanga wadda wannan tarihin muna da alkawarin da mun ce za mu zo mu yi ta ba muna nan tuni da ita amma lokacinta in ta zo za mu yi ta insha suka yi zanga-zanga sai aka saukar da Umar al-Bashir to har yanzu ba su samu zaman lafiya ba haka garin Libya sun yi zanga-zanga sun saukar da sarkin ba su samu zaman lafiya ba dama haka ne ai fitintuno abinda ba kwa jin daɗi za su zo za su abin tazahun zai faru sai ku ga wanne ya fi sauki abin sauki tazahun na masalih da mafasid in abubuwa kyawawa da munana sun yi tazahum dole sun kun doki daya masai ku duba wanne yafi amfani haka abin da ake yi to anan ma dini musulunci shine abin da ya duba wa ta'ammara alaikum abdun wancan hadisi to haka fitintunan harab din nan ba za ta bar mutane su zauna a guri ɗaya ba manzon Allah ya bada labari kuma kai kaga a zamanin ka gashi nan haliyan karanta abubuwan suna faruwa suriya ma haka ba asali su suriya in kana jin tarihin su sarkin da ya rasu akwai danshin da yake so ya yi shugabancin to wancan dan ya yi aksiden ne ya mutu sai wannan bashar yanzu wadda yake mulkin nan shi daga wani gari ne an kawo shi yanzu ga shi nan suna ta rikici da mutanen shi shi ne shi ke kashe mutanen shi ka su suna bala'i wannan duka mazan Allah ya bada labari fitintunu wadda za ta hana mutum zama a guri ɗaya harabun to mutum yawanci mutum in harab ta same shi to harab din ma za ta same shi dukiya in ba dai yanzu saboda banki ba mutumin da ke da dukiyansa a gida in an zo an sa bom an kone mai gidan shi ina kudi babu ya zama muflis ya zama ko kotoro bai da shi haka kana zaune lafiya kalau in Allah ya jarrabe ka da yahoo boys gashi nan dukiyanka a cikin account ka sai ga alert suna ta zuwa babu an cire kudin kaje bankin sai su ci a disclaimer wannan mu ba hannunmu a ciki ba kai bane kayi disclosing na wani abu aka cire kudin wannan shi ne fitina na haram wannan misali ne fitina haram lokaci ɗaya mutum zai zama office bai da kotaro amma kila jiya ma shi mai kuɗi ne ko kuma gabanin wasu awanni ma shi mai kuɗi ne amma kuma shi nan ya zama ba shi da kuɗi sannan manzon Allah ce thumma fitnatu sarra sannan fitna na ni'ima kenan ni'ima da jin dadi wadda za ta jawo wa mutane bala'i manzon Allah ya ce dakhanuha asali ad-dukhan dal da kha da nun wannan hayaki ne hayaki to hayaki in ya tashi ko kana nesa za ka gani eh, la tahqiranna min adh-dhunubi siqaraha fal qabru minhu banan ba tahta ad-dukhani ne. nirani tahta ad-dukhani ta'ajjujun nirani in ka ga hayaki to a karkashin akwai wuta ba manzon Allah yace dakhanuha abinda zai bayyana ta kenan zuhuruha yadda za ta tashi ko kuma inda za ta tashi min tahti qadamai rajulin ta karkashin digadigan wani mutum min ahli baiti daga 'yan gidana kenan balarabe ne mutumin da fitinan za abin nan barke abin nan a karkashinsa balarabe ne ya zurumu mutumin nan zai yi iddiyayi zai riya cewa annahu minni wannan abin da yake yi daga ni daga karantarwa ta ne manzon Allah ya ce walaysa minni to ku shaida wannan abin da zai zo yayi ba daga ni ba kaga wannan fitinan ita ba fitnatu sarra fitina wadda jin dadin ne za ta jawo ta ba ba mu ce ita ba amma mu ɗauka a matsayin misali kalli abin da yake faruwa a Dubai a Abu Dhabi a Saudiyan kanta hmm? dama ai yawanci mutane almutashaytununa aktharu ne masu son shirme su suka fi yawa cikin mutane Wani to sai akthara man fil ardi kace akthar ne ba kafir ba yudilluka an sabilillah mafiya yawa cikin mutane mashirmanta su suka fi yawa masu son jin dadi da shirme to an zuga shi a saudiya ba irin iskancin da ba a yi dama ana yi din amma a boye ba amma yanzu ya zama a fili kuna zaune a anguwa za a zo a kore ku a rusa gidajen a zo a yi wani gini daban a gurin sai ga gashi kwanakin baya kilan kaga a youtube ko baka gani ba wata Har ne ya ce ta je ta yi waka a sauriyan ba a cikin wani studiyonsu ta yi waka waka ma har a cikin tana fada da dai an hana su yin iskancin amma gashi suna yi ba wa larabawan take magana ba ga Allah take magana wannan abin gashi nan zaka gan shi a cikin YouTube bidiyon karara wannan duka menene fitnatus sarra ne jin dadin ne ta jawo har mutane su yi hakan a cikin mutane ma akwai wanda yanzu in ya samu kuɗi zuwa masallacin nan zai daina zai daina wani zuwa karatu zai daina me yasa saboda shi yanzu he is busy ne hmm. tur da kudin da za ta hana ka yin wannan aikin me amfanin kudin Allah ya rufa asiri mun ji wannan bayanin ba kar mu manta fa waɗannan karatuttukan muna yi ne saboda mu dauki hizna ba to kai kar ka zama a cikin mutanen da ku ku ne alaman ƙarshen zamani Hmm? jin daɗi da dukiya in sun hana ka yin abubuwan alkhairi har kana sabo da ita to wannan ta zama bala'i gare ka manzon Allah ya ce wa innama kadai auliya'i majibintana almuttaqun masu tsoron Allah shina cikin wani hadisi manzon Allah ya ce wa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq ba za a taba rasa wasu tawaga ba cikin al'umma na suna kan gaskiya wadda ya ƙi taimakonsu ba za ta dame su ba har al'amarin Allah zai zo. Thumma bayan wannan yastalihun nasu mutane za su sulhunta su yi sulhu ala rajulin ga shugabanci kenan ga ɗinka shugabanci ga wani mutum. Kenan bayan wannan su mutanen za su yi tarayya su mallakar da wani a matsayin shugaban su sa wani a matsayin shugaba sai manzon Allah ya sifanta shi yace kawarikin ala dila'in to wannan masal ne khattabi yace huwa masalun manansa annahu laysa ahlan au amruhum wahin kenan mutumin nan da za su nada shi a matsayin shugaba bai dace da shugabancin ba ko kuma al'amarin su al'amari ne mai rauni wadda ba za su sinana komai ba shi ko ardabili a cikin littafin shi al ya yace yuqalu fi at-tamthil muwafakati kafin kaffun ala sa'idin lil mukhalafati wariqun ala dhil'in kenan wannan bahaushe yana ce karin magana ba ba nan balarabe in ya ga sunna da misali mutum shugabancin shi yayi sai su ce kaffun ala sa'idin imratu fulanin kaffun ala sa'idin kaff ne nan ba tafin hannu hannu wannan gaba daya ba haka ne nan tafin hannu ba nan kuma fa na nan wuyan hannu nan kuma fa nan kaf nan rusu ba nan sa'id ne to alkafu shi ne tafin hannu ba a rusu wuyan hannu nan kuma fa na kafa ne na don kai ba hausa nan ne na san dai na kafan kauri ne amma wannan ɗin ban sani ba to kaf ala sa'id ni da ku dukan mu daya ne kuma ba ku sani ba jama'a kaf nan ba ala sa'id to wannan in ka hada shi da wannan sun dace da juna ko ba su dace ba sun dace ba shine abu in yayi sai su ce kafun ala sa'id warik الضلع alwariku hip ne gefen mazauni na jikin mutum shine alwarik addila kuma haƙarƙari ne to jama'a ka duba haƙarƙari da gefen mazauni akwai alaƙa a tsakaninsu ne za su sina na juna shi yasa ne manzon Allah ya ce ka warikin ala dila'in to su suna da ƙa'ida a musul in sun buga misa abin nan in ƙarin magana ne ba sa so ka gugutsura shi ka fassara in kafa da sai ka faɗi ma'anan kawai in ji wannan bayanin ba wannan kawai mun yi ta saboda mu gane a kalimar da cike ciki ne yanzu misali mutum ne an ce mashi kai Wani e, eh, an ganka a cikin motan nan kai ka dauki wayan nan ya ce ba ni ba an fara rikici sai direba ya ce a'a ga ai akwai a cikin motan akwai cc camera ya kunna sai ya ga wani ne ya cire wayan da aka fara rikici sai ya sa aljihun shi an ce mashi kai eh, ka sai a gefe ba kai ne kai rikicin ba sai wani ya ce to ai magana ta kare kaga inda ya ce magana ta kare nan balarabe sai ya ce qata'at jahizatu qawla kulli khatibin in ka ce qata'at jahizatu qawla kulli khatibin karka ce jahiza ta yanka magana a'a kai ne mun ji wannan ba wannan masal ne kuma jahizan nan ba za ka cire ka sa sunan mutumin sunan shi ali ne ka ce kata ali a kata jahizatu ne abin murakkab ne ba za ka raba shi ba Kun ji wannan bayanin ba shine manzon Allah saboda al'amarin su ba komai ya yace ka wadikin ala faka kenan wannan mutumin da za a sa shi a matsayin shugaba ba zai iya sinana komai ba to sai manzon Allah yace thumma bayan wannan bala'in kuma fitnatu duhaima fitna mai fakin duhu kuma mu ce mai sananin duhu to manzon Allah ya siffanta ta da duhu ba manzon Allah ya ce la tad'u ahadan wannan fitnan ba za ta bar ko ɗaya ba a cikin mutane min hadhihi al'umma daga wannan al'umman illa latamathu latma sai fitnan nan ta dan shafe shi wannan shi maka fassara shi haka amma asali a lugatan sai ta dalla mishi mari ne illa latamathu latma sai ta mare shi allatmu ka san latama buga fuska ba hashama fasa mutum hanshi ne duka in mutum ya fasa hanci akwai abinda suna fada in ya mare shi akwai abinda suna fada to wannan larabawa saboda su kal abin nan kalima din ta ishe su ne ta wannan fitina ce kenan wadda in fitinan lokacin ta zo ba wanda fitinan nan ba za ta shafe shi ba to irin waɗannan fitintunan yaya kenan fitina sai ka ɗauka a matsayin misali in misali bala'i ta zo garinku an zo an yi fada misali misali fitinan boko haram dinnan. da ta zo in kun rasa sallah a masallaci shekara daya ko wata biyu ko uku rashin sallah a masallaci tsawon wannan lokacin fitina ce kawai fitina ba fitina ce akwai wani sabida shi imani shi fitinan nan bata taba shi ba babu sannan ka kalli fitinan waya a wannan zamani fitinan waya da intanet da talibishin a wannan zamanin wani ne ya gashi nan a zaune a birni hmm? dama alhukumu alal aglabi ne la alal afradi hmm? in ka samu 70 80 za ka ce to ai ta shafi su gaba daya gashi na ya kai maka yi exam hmm? in ka ci 70 za a ce a ne in ka ci 90 ma a ne in ana scoring akwai bambanci ne babu mai 70 da mai 97 dukansu daya saka ne ba to haka abu in mafiya yawa ya zama haka za a ce gaba ɗaya to fitinan wayan da television da ipad da sauransu da na intanet wannan fitinan wani gida ne bata shiga ba fitina shi ai wane ne kuma wadda yana da wayan babban kuma ba zai shiga intanet ba akwai ne ba zai babu to kana amfani da wayan kakila kila ma kana karatu ga wata kalma kana so ka je ka duba ta aka yi googling ba in ka shiga za ka shiga wani website ka danna sai a kawo maka website na mata 'yan iska wadda ma ga shi nan nombanta a rubuce sunanta a rubuce ga group ɗinsu na whatsapp in kana so ka yi baya abin nan ka yi magana da su haka ne ko ba haka ba ko baka shiga ba ka kalli mace ko baka gani ba fitina wannan fitinan wane ne ya kubuta wane ne shi imanin shi ta kai wayan ba za ta nuna mai ba babu akwai ne babu wannan fitina ce wadda kowa da kowa fitinan nan ta shafa Shi ne Allah ya ce fa'ida ƙila in mutane sun ce in qadat fitinan nan fa ta kare da sai ta ci gaba kuma fitinan a cikin fitintunan manzon Allah ya ce ar rajul mutun zai wayi gari fiha a cikin ta mu'minan wayi garin nan ba kenan da daddare ya kwanta in gari ya waye ar-rajul fiha mu'minan mu'mini gari ya waye shi mu'mini mu'mini ne wa yumsi kafira sai yayi ne a matsayin shi kafiri ne shine malamai suka ce miyaya mutun zai kafarta, sun ce li tahrimihi dama akhihi wa malihi saboda ya awan ah, yumsi mu'min ya zai waye gari mu'mini saboda ya haramta ya kula da jinin dan uwansa da abin nan dinsa irdahu mutuncinsa kenan yadda kuma malaman suka yi bayani in mutum ya halatta jinin dan uwansa da kuma dukiyansa kenan zai shiga cikin wayum wayumsi kafiran da halatta jinin ɗan uwanka musulmi saboda abin da addini musulunci ya haramta ne kai ka halatta ko haka bane ba yanzu ga shi nan ba kana ganin Falastin kashe su ake yi ba ga shi nan cikin abin nan sarakunan musulmi nawa wadda suna da ikon su taimaka musu da yawa amma wani in ka je garin shi gashi nan ya ɗauki miliyoyin daloli yana bawa yan bol zai siya wannan yaro ne da miliyan kaza na pound ko na dola amma gashi kuma mutane an kore su cikin daga gidajensu ma kai a matsayinka na sarki musulmi in ka je lahira me zaka ce a Allah ba haka ake yi ba yanzu duniya ne wa yumsi kafiran kenan mutum zai halatta jinin ɗan uwansa ya halatta dukiyansa kuma an kaje wani bangaren yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wannan ka san wata qadiyya in baka kalle ta da idon ilimi ba ba za ka san shirin qadiyyan ba yanzu qadiyya na interfaith wannan cikin abubuwan da za ta haifa ka san ita hiwarul adiyan ne ba wannan abin fa akwai rubuce-rubuce da yawa wadda aka yi akanta akwai rules and regulations da sauransu in za ku yi tattaunawa da sauransu ga wannan kirista wannan bayahude wannan kaza za ku zo ku tattauna abin da za ku tattauna abin da ta shafe ku ko gaba daya kuma akwai wani abu a cikin addinin sa yayi bayani ku je amma ba zan yi wa'azi a ciki da sunan su su musulunta ba su ba za su yi min wa'azi a matsayin ni in zama kirista ba ba yin haka a ciki a tsarin su haka ne a rubuce ba a yin haka to yanzu jama'a a cikin addinin musulunci akwai alwala walbara ba addinin musulunci akwai kiran mutane zuwa ga musulunci ba in kuna da in kun kafa daular musulunci kiran sauran mutane ga musulunci su shiga in ba za su shiga ba to za su yi rayuwa a kaskance akwai a cikin addinin musulunci ba interfaith yana fada da wannan abubuwan ne saboda ni da kai mu zauna lafiya ni in bakanta maka rai kai makarka bakanta mu rai shikenan nan gaba duka kuma jara'im abinda suka yi wa addinin ka na sharri kenan karin sa ido wannan duka ba sharri bane sharri ne amma zai ga cikin musulmin ne wannan bahaushe ne wannan kanuri ne wannan kaza wannan kaza wannan shuwa haka ne su ne suke gudanar da al'amuran interfaith din kuma wannan ba sharri bane ba wannan sharri ne mun ji wani bayanin ba haka fitinan da za ta sa mutum ya gwaye gari mumini kuma ya yi ne a matsayin arnin nan ka dubi mata abin da suke yi mace tana zaune a gidansu wani ya zo ya ce yana son ta to gabanin su yi auren nan sai ta kafarta wasu haka suke yi saboda ya zo ya ce yana son ta eh, kar ya tafi to sihiri kika yi ya zo ba sihiri kika yi ba sai ta je gurin wani arnen ta zauna su yi tarayya a arnancin ko ba haka bane ba ta zauna yi ce mata ki yi kaza ki kawo kaza su yi sai ga wanda ya zo sai son ya karu fiye da da in kofan shi abu da baya yin azkar amma kana yin azkar su yi fakiduni sun mala tunziruna ne amma ba ka yin azkar kofan ka abu da dan uwa mun jana bayani? to kaga mace kaga wannan su waɗanda nan gaba ne za su yi aure waɗanda suka yi aure kuma ka duba wani fa ya yi aure ya zo zai shiga wanka sai a cikin bokatin ya ga an zuba wani abu kuma gidan shi da matan shi ne kawai ba kowa sai kira ta ya ce wannan ke kika zuba ta ce bata sani ba ba ita ba ne bata san ya aka yi ba ya ce mata ki gaya min faɗa min gaskiya ba ta ce bata sani ba sai ya fita ya ce mata kinga zan shiga in bincika dakin ki in na samu wani abu zan sake ki ta ce wallahi gaskiya ita ce ta kawo amma ba ta aka yi da ya shiga ya bincika ya samu wato waɗannan abubuwan da ake bayarwa sun fi talatin daban-daban daban to ku sihiri kuka yi tukun shi wannan mutumin ya zo da ba kusan shi ba fa Allah ya kawo shi to wanda ya kawo shi ai shi zai rike ko ba aka bane ba Allah subhanahu ta'ala da ya kawo shi shi zai rike shi amma ba ku bane ba za ku yi sihiri ku rike kaga wannan duka cikin sharrori ne na shidan Allah ya rufa asiri to mun ji wannan bayanin ba kaga wannan shi ma yana cikin sharrorin da ta mamaye mutane a wannan zamani mutum zai waye garin mumini amma gabanin ayini sai ya zama arne haka waɗanda suke kasuwanci suna wa junansu sihiri haka ne ba a gurin aiki mutum gashi nan shi deputy director ne nan gaba shi ne zai zama director to saboda su ba shi wannan kujerar sai ya je ya yi wasu abubuwa ko ba haka ba ne haka ake yi to waɗannan abubuwan ba mutum zai yi su ne ya rasa addininsa kuma wani zai yi din ba zai samu kujerar ba kuma gabanin ya tuna ya tuba ma sai ya mutu da wannan mutumin ya mutu menene menene stand na musuluncin shi wanda ya je ya yi shirka kuma bai tuba ba ko ba haka bane Allah ya rufa asiri saboda aka fitintuno yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yanzu ka duba a Najeriya ma a mulkin babunan Buhari akwai wasu mutane da an yi kidnapping din su ba ina ga hanyar Kaduna ko na train din nan haka ne ba baka gani ba social media wasu waɗanda suke cikin gwamnatin suna cewa ba a kama kowa ba akwai wanda suka bari aka ko babu akwai ko babu akwai wai ba wanda aka kama kaji fa ai lokacin akwai malaman da sun fita sun yi addu'o'i ko ba haka ba wannan ba sharri ne. yanzu wannan mutumin da ya yi hakan ya yi munafunci ko bai ba Ya yi munafuncin ya halatta jinin 'yan uwanshin musulmi ko bai halatta ba ta kaji fitintunan da ake faɗa hatta tsira nas fitintunun in sun yi yawa har mutane za su zama ila ne bangarori biyu fustatu imani ko kuma fustati imanin bangare ne su imani zalla la nifaqa bi fihi wadda babu munafunci wa fustati nifaqin kuma bangare na munafukai la imana fihi wadda san babu imani cikinta kaga fistat sun ce asalinta tent ne fistat tenti ne to fal yad'u nadiya ya kira mutanen majalisan shi haka ne ba wannan majaz isnadin ko suke cewa shi warakat ya ce wannan majazun bil abannan bil naqs ne fal yad'u ashabana dihi ne mutanen da suke a sa ne to fustati imanin mutane kenan ana nufin mutanen da suke kaman cikin tenti ne mutane sun taru su waɗannan masu imani waɗannan marasa imani munafukai ne mun ji wannan bayanin ba fustati imanin la nifaqa fihi wa fustati nifaqin la imana fihi kai a waɗannan siyasan da ake yi baka gani ba a zamanin abin nan good luck abin nan biyu biyu abin nan karo biyu yayi ba ya karasar da na yar adowa kuma ya yi shekara hudu haka ba to a lokacin da ya karasar da na yar adowa ya tashi ya yi campaign ba haka ne to a lokacin wani cikin waɗanda suke su delegates ne wadda ku za ku zabe su su su je a madadin ku su zabe shi haka ba a fatin ƙarara da bakin shi ke cewa ku zabe mu mu je mu zabi arne haka yake cewa da bakin shi ke faɗa kaga waɗannan mutanen irinsu ne munafukai wadda za su su yi amfani da ku saboda abubuwan duniya ne za su sayar da addininsu kai da bakinka za ka zo ka cewa ‘yan wanka musulmi kenan kuɗin kamun amanan in gewe in ci kuma irin wannan mutumin ko ba ku zabe shi ba aya garin kuɗin aya akwai wurin da suke suwa ne shugabanni ba za su sa shi in shi suke so ta manzon Allah sallallahu ya ce bangare mutane sun kasance bangare biyu ne bangare ɗayan muminai ne bangare ɗayan kuma munafukai ne karka manta munafuki yana sallah yana azumi a cikin ku ne sharrul bariyati man lahu wajhani shi la tamshi za wajhaini min bainil wara sharrul bariyati man lahu wajhani zai zo ya zauna cikin ku ku yi hira ku fadi abubuwan da take damun ku amma kuma in ya je can shine a gaba sai hayance ku a can haka waɗannan garuruwan da suke faɗan ma duk akwai munafukai wadda da su ne ake cin garin ba wasu dama ce da dangari ake cin gari ne wasu shekaru-shekaru da suka gabata shekaru sun kai dari uku ko hudu kai zai kai da shekara dari biyar ko shida malaman da suke wancan zamanin suke cewa da a ce munafukai suna da jela ba za mu iya tafiya a hanya ba ya ce yau kuma fa Hmm? ba magana a yi busti mai unwanul hikam fa inna fa jullu ikhwani hadha al yake cewa a zamanin shi hudu ba hudu ba hijira na da Ya ce mafiya yawan mutanen wannan zamanin Ya ce maciya amana ne ya ce. abubakar na siddiq shi da ‘yar uwan shi sun zo fatu maka, sai wani ya fusgi abin da ke wuyan ‘yar uwar sai ya ce jama'a wa ya ɗauka wa ya ɗauka sai wani ya ce mashi ɗan wa ai duniyan ne ta zo ƙarshe <laughs> ya ce abubuwa sun ɓace yanzu me ya faru mazara yana da rai fa amma lokacin abubuwa sun zo ƙarshen ne manzon Allah ya zo dab da barin duniya ne irin waɗannan abubuwan sun fara abin abin abuwa domin da a wancan zamanin za a faɗi haka yanzu kuma fa ai ba magana yanzu wadda yanzu saboda laifin sun yi yawa mutum ba zai ma lura da wani laifin ba in ya saboda ya saba da ganin babban kananan ba zai ma lura ba yanzu tsakaninmu da Allah a nan zaman mun nan ba wani ba mu din zaman mun nan wani ne in ya bude talbishin yana ganin news in ya ga mace ba gashi abinan gashin abude nan din ta abude wani ne zai ce alhaula zai rufe akwai ne anan akwai ne amma <laughs> wannan me ya jawo mana haka kaka kaga manyan ne sai kana gani wannan ba kuma bane a wannan me zai kuma akwai zai yi din fa zai yi din Allah ya rufa asiri fitina jama'a yanzu wannan fitinan la tajidu baytan illa da dakhalathu wala wajhan illa latamathu ga irin ta da girman ka kai malami ma zaka ce ga kanan an kanka an san ka a gaba ɗayan garin amma ba kana ganin news ba kana ganin news ai wani news din gashi nan mace ce wani lokaci ma debate zaka yi ne kai malamin da wata arniya wadda bata ma yadda akwai Allah ba ko ba haka bane wannan shine fitintono lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arna waɗanda suka musulunta sun zo suna yin mubaya'a ɗaya daga cikin mata ta zo tana mubaya'a ya nabi idza jaka almu'minatu yubayyanaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina sai manzo Allah ya ce mata ba za ki sata ba ba za ki kaza ba ba za ki zina ba da ta bude bakinta ta ce ah dama ya waɗanda suke ba bayi ba suna zina ne dama kaji magana mamaki mata ya ah, karmu mu suna yi dama ai mu abin da muka sani bayi su ne suna yin iskanci amma waɗanda suke ba bayi ba suna yin zina ne dama kaga kenan su tun a jahiliya sun san wannan abin ba abu ne mai kyau ba ba muru'a amma yanzu kai zamanin ka an kace zina sai kai da Allah ana maganan liwadi kai kana maganan zina liwadin man kai magana wani zai ce maka ta kai da Allah ga wasu suna yin aure na liwadin kana magana akan waɗanda suke yi wanda yanzu sun rabu sun tafi ba ko ba haka bane shine yanzu ka duba zina kana jiran yaushe ne za a yi wazi mutane su daina shi nan liwadi ya barko da aka fara liwadin mutane yana kabar magana kan zinan ka koma nan ba yaushe za a daina wannan an fara aure sai ka ce to yanzu ba wannan ba auren yaushe za su daina haka wannan shi ne wannan ta fita sai ka manta wannan in wannan ya fita sai ka manta wannan ai shi ne yanzu abin da muke karanta wannan ba shi alfitnatu duhaima ba ne ba mutumin da shi wai musulmi ne amma ya yadda ya yadda ya halatta wa kan shi ya je ya yi liwaɗin a nan bai siya ba har ya yi aure wannan bai halatta abin da ke haram ba rabi'an abu na fudu afwani. fa idza za zakum muzalace in kun ga waɗannan abubuwan fantaziru dajjala to ku jira fitowar dajjal min yawmihi ko a wannan yinin aw min ghadihi ko kuma kashe garinta kenan yau in bai fita ba da daddare ka kwanta ka ce to gobe ne zai fita gobe ka kwanta sai ka ce to wannan da daddare ne zai fita <laughs> in ka karanta hadisi na gaba kuma za ka ga mamaki hmm? رابعا الاختلاف بين الناس ساباني أسكان متاني إتمتنا تشكين على مومي ودى سكينونا فتوان دجال تاكوسانتا ابن حبان يا فتد حديث تشكين صحيح دنسا كما يا إنغان تد حديث هكا العلامة الألباني تشكين التعليقات الحسان daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa Abu Hurairah ya ce zan karantar da ku daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya wanda aka gaskatar da shi manzon Allah ya ba mu labari baban alqasim as-sadiqul masduq ma'aiki ya ce innal a'warar dajjala masihar dalala wannan al'awar mai ido ɗaya addajjal makaryaci masihar dalala mai yada barna ya khuruju min qibalil mashriq zai fita ne a bangaren gabashi haka ne ba fi zaman ikhtilafin minan nas a zamani ne ga sabani a tsakanin mutane wa furka da rarrabuwa to nan ikhtilafin minan nasi wa furka, wannan abin ai baka ma bukatan bayani in ka shiga social media waɗanda suke ci a su ahlus suna. su ɗin yasu su a tsakaninsu suna a junansu rudud yau in fita kuma yadda zan yi maka raddi wadda kai ma an kaji za ka ce tosai me saboda babu nasiha a ciki zan yi maka raddi kai ma an kafata kai min raddi wani mai fita raddun raddi rudud wannan yawa wannan wannan yawa wannan wannan shi mai yawa wancan kataba malam wannan dalibi ne kataba malamin shi shi mai fita social media ya ce kai magana akan malamin shi shi mai maka raddi daga Iktilafin minan nasi wa furqar rabuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa jahidu billahi haqqa jarihi huwa jitabakum wa ma alaykum fid dini min haraj millata abikum huwa Allah malakin sarki yanzu ku suna kuke so eh to an baku annabi Ibrahim ya sa muku suna muslimuna ni ma na yarje wannan sunan inna dina indallahi al-islam ku musulmi ne to kai suna kake so kungiyanci na Allah ta ishe ka kowa ya ce wa kanshi shi musulmi mana ku huta amma wannan ka fara daga ku sunna wanda kuke cewa kanku ku ahlus sunna wannan ya ce wa kanshi shi salafi ne wannan ya ce shi izala shikenan sai wannan rabuwan da kuka yi rabuwan da kuka yi aqidan ku daya fa amma wannan yana ganin kai ba nasu bane shi ma yana ganin kai ba nasu bane kun rabu ko ba haka bane in ka fita waje kuma wannan sun ce zuwa da suna ba wannan sun ce su yan ɗariƙa wannan a cikin ɗariƙar tijjaniya wannan ƙadiriya wannan kashafandiya ko ba haka ba wannan ashari ne wannan sufi ne haka ba a cikin sufin ma ba ɗaya ba ne akwai gulatus sufiya wadda kai kiristoci ma an kaje roman catholic non kaza nan kaza su ma ahzab ne wannan ba zai je cocin wannan ba saboda aka kar wani arne ya raina maka wa ya ce ga kunan ku arabe kai ka ce ku ma arabe ne arabe suke su ma wannan ba zai je cocin aqila ne wannan deeper life ne wannan kaza wannan kaza duk arabe suke su ma to atanazu wala tanaza'u fatafshalu to wala tanaza'u kada kurarrabu fa fatafshalu saboda in kurarrabu fa sababiyya ce in kurarrabu za ku zama masorata za ku zama masorata wa tadhhaba rihukum karfinku kuma za ta tafi to kaga wannan karantarwa ne akan kar mu musulmi mu rabu ba to rabuwan me ta jawo mana Yahudawa da Nasara sun zauna sun karanta sun fahimci addinin sun ce to waɗannan mutanen e mu ka'idan da suka sa farriq tasud farriq raba su ta so za ka yi shugabanci za ka zama kai ne a gaba hmm, ai duk munafuki ba in ya je guri ko jam'iyya ce kai ko mss in ya shiga inda ya munafuki ne in kun sa shi a shugaba yana so ya rike kowa ba zai raba kanku ne zai dividing dinku ba turbata ya ce divide and rule farriq tasud ne zai raba tsakaninku shikenan wannan ma yana ganin wannan shugaban shi ne wannan ma haka wannan ma haka amma duk wannan munafiki ne shi din ya raba ku kuna ganin kowa kai ma kana fara da wannan kai ma kana fara da wannan to ku da kuke fadan za ku iya haduwa ku ga wannan me masalan mu za ku iya kowa yana ganin junan shi ne masala shi kuma zai yi implementing abin da ya ga dama ne to abin da yahudawa suka yi musulmi saboda haka mu musulmi mu sani arna akwai abubuwa guda uku wadda ba su so mu musulmi ko kuma duniyar musulmi su samu waɗannan abubuwa na farko shi ne haduwanmu qiyamun wahda min ayi nau'in haduwa ko da kungiya ne in sun ga za ta yi ƙarfi za su raba ku ba za su bar ku ba yanzu in dai ƙungiya ne ƙungiya akwai kungiyan da sunanta da ƙarfinta ta kai na izala ne a Najeriya babu amma su a hade suke ko arabe ne arabe arabe suke arabe ne wannan suna da shugaba wannan ma suna da shugaba a siyasa in shugaban wannan ya ce ku zabi wannan wani zai fita ya ce ku zabi wancan kun rabu saboda haka in arna sun sayar da daya ku na kuma daya ba ku na ku misali biyu ko uku shikenan a cikin ku ku dan da kuke cewa kanku izalan ma rabin ku sun ce wannan rabi sun ce wannan mutanen gari ma wani ba zai yi zaben ba wani zai zabi nan wani zai zabi nan kun rabu shikenan sai ranan da Allah ya jarrabe ku Allah ya rufa asiri sai ku ga wasu sun hau kanku me ya jawo muku haka divide and rule ne wannan kayan in ka lura da yawa suna amfani da ita a siyasa to musulmi kaga farko ba sa son haduwa kar ku hadu ku yi karfi yanzu misali a duniya in akwai wata kungiya na musulmi musulmin duniya gaba ɗayansu sun yadda da kungiyan to dole ne za su yi wani abu yadda za su raba wannan kungiya saboda in sun fara misali yanzu yakin da ake yi a Palestine da ce akwai kungiya daya wadda musulmin duniya gaba ɗayansu ba a duban abin nan rarrabuwan nan kowa yana funding yana da sojoji a ciki wannan bala'in za su bari su gani ne ba za su bari ba saboda haka ba za su bar ku a hade ba kaga wannan na farko na biyu man'u qiyami quwwatin zati ba'sin fi alamin islami ba sa son a samu wani tawaga kuma masu karfin kuyi karfi wannan ma ba sa so wannan ko ta bangaren kudi abin tattalin arziki kenan ko ta bangaren ilimi yanzu garin mu in ka zo ka yawo a Najeriya ka gani primary school da secondary school ana yin karatu ne hmm? ana yi in ana yi me yasa private school sun yi yawa kenan na gwamnatin ba ta gamsar da mutane ba to in primary school da secondary school ku ta zama babu karatu waɗannan yaran su ne nan gaba za su je jami'a su yi karatu su zama scientist da sauransu waɗannan su yi muku inji wadda zai tona muku ku cire abubuwan da su yake karkashin ƙasa su yi amfani waɗannan ne za su kera muku abin nan jirgin sama waɗannan ne za su yi muku kaza in misali abin nan yaki ya faru yanzu kun ce za ku taimake yan Falastin, da me za ku taimake su dutse za ku ba su ne a cikin ku ne wanda za su yi drone akwai ne a ina ake koyan wannan karatun a jami'an ne to gashi nan yaran ba su da kanin kancin ilimin da za su yi abin nan amfani da shi gurin su kera abubuwa sai ka duba wannan kashe ilimin da aka yi coincidence ne huh? deliberate ba coincidence ba ne ba da gangan ne akwai wani abu ka je ka karanta hadisin mutawatir mana adamu tawatu wattawafuq al-kadhib to yaya ne ku gaba ɗayan ku state tala abin nan 36 za ku yi tarayya akan abin nan kashe makarantun gwamnati gane wannan bayanin ba kenan akwai wani abu a kasa to wannan aiki ne na kafirai wadda kada kodin ku yi ilimi ma nan gaba ku samu wani abu kusan wani abu wadda za ku yi wa kanku amfani ai baka sani ba generation da za su tashi ne aka kashe yanzu kai kai gwamnati makarantar gwamnati ka koyi wani abu ba ka tambayi kaninka wadda shekaran shi goma sha biyu me yake koya an dai makarantar gwamnati yake zuwa ba kuna fafutukan ku biya mishi private school ba ku kai shi na gwamnatin mana zai yi karatu ne babu mun ji wannan bayanin ba kaga a nan ma suna bin hanyoyi na kashe kuɗin sannan ƙiyamun rayatin islamiyya shar'iyya liqamati dawlatin daulatin muslima haka daular musulunci ma ba sa so ba za su yadda a samar ba in an samu ma za su yi wani abu yadda za su raunata ku su karya ku gabar waɗannan abubuwan guda uku wala wata fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru tana fada da wannan ayan ne saboda su sun karanta addini ne sannan suke fada da addini an ji wannan bayanin ba to kenan nan mun ji cewa rarrabuwa tsakaninmu alama ce na kusantowan fitowan dajjal sannan haka abu tufail ya ruwaci hadisi ya ce na kasance a garin kufa sai aka ce mashi kharajar dajjal ya ji ana magana dajjal ya bayyana fa ya ce sai muka zo gudun huzaifa ibn usaidin radiyallahu anhu wa huwa yuhaddith yana karantar da mutane fakultu sai na ce mashi hadar dajjalu kad kharaj dajjal ya bayyana fa faƙal sai ce mashi igidis zauna sahabi na manzon Allah ce mashi zauna kaga shi hankalin shi ya tashi ba fajalastu sai na zauna fata alayya al'irrif abin nan al'irrifu shine wadda misali yanzu akwai dagaji ko hakime wadda ike wakiltansa wadda zai kawo musu labarai na abubuwan da suke faruwa suna ce mushi irrif ne kenan wakili na shugaba ya zo faƙala hada dajjal ƙarƙarar dajjal ya bayyana fa wa ahlul kufati yuta'inunahu gashi yan kufa ma an ce suna fada da shi ya ce mashi wane ya zauna idris fajalasta sai shi mai zauna fanudiya sai aka yi shela innaha kizbatun sabbahun sun ce wannan babban ƙarya ne abin ba gaskiya bane ƙarya ne qal sabbah din nan ne ne yi sibga rina ba rini ƙarya ne wato wato gungun ƙarya haka ne ba qala sai wannan sahabin yace fa kunna muka ce ya aba sariha ma na illa li amrin mun tabbatar baka zaunar da mu ba sai dai kana da sanayya saboda kana da sanayya akan wani abu fa hadith na to ba mu labari gashi nan mu hankalin mu ya tashi amma kai gashi nan sit qala yace musu inna dajjal bari in gaya muku shi dajjal nan law kharaja fi zamanikum da ya bayyana a zamaninku la ramathu sibyanu bil khadh yara kanana ma za su jefe shi da sakwa kenan wannan ta nuna a zamanin su a farake suke irin wannan shirme na zamanin mu babu a wancan zamanin mata sun zauna a gidajensu sun rufe cikin su ba irin na yau ba walakin na dajjal amma shi dajjal ya khuruju zai fita fi bughdin minan nas mutane akwai kiyayya a tsakaninsu wa khiffatin min addini kuma akwai raunin addini babu ilimin addinin kenan wasu izati bainin muni kuma a tsakaninsu munin halayya a tsakaninsu to ji bayanin da yayi yanayin da zai fita kenan lokacin da zai bayyana to nan ya hudu fi bugdin minan nas ƙiyya tsakanin mutane ya yake in'ikasul umur da musulmi Mun zama da ya ce mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kal jasadil wahidi ba kamar jiki ɗaya ne in kanka ya fara ciwo sai jiki ya yi zazzabi sauran a wani hadisi kuma kamar gini ne wannan blog musulmi daya wannan madaya wannan madaya in ka zo ka daƙinan nan zai ji yau kuma yaya muke jama'a yau a cikin family ma wani zai samu kuɗi zai samu miliyoyi fa shi nan wannan kanin shi ne wannan dan uwan shi ne ko taro ba zai bashi ba zai yi gina gida ya siya mota ya abin da zai kaf kuma ga shi wannan a zaune saboda wannan shi ma sai ya ce wannan mutumin banza ne sai fara zagi shi ma kiyayya yanzu kana zaune nan in ka samu wani abu wani saboda samun da kaidin nan zai ji haushinka in ka dan samu wani abu ka je ka siya gida ma wani cece a ah, wani ne siya gida eh, ya ina samu kuɗin kai ka bashi wannan menene kiyayya tsakanin mutane wata mutum ga yana kin junansa menene dalili haka kawai wani kam kuna zo ne zai ce kaga wannan yini eh, ba na son shi fa me yasa kaga kawai ba na son shi to kai wa haka kawai zaka ke mutum fi bughdin minan nasi sannan khifatu din dinnan mutum zai nemi ilimin duniya ya nemi dukiyan amma ba ruwan shi da addininsa ba ruwan shi da addininsa zai nemi kuɗin ne ka san kai musulmi ba dole ne ka tuna wannan abin ta zama a jikinka inna salati wa nusuki wani yanzu ya karanta lu salasa amma bai san ma'anan ayan nan ba in ya kace ya fassara kuma zai fassara irin karatun da muke faɗan ayi inna salati sallar da nake yi wani nusuki da yanka wa mahaya da rayuwata menene a cikin rayuwar me yake nufi a rayuwan shi ne kawai haka ne kenan ana nufin rayuwanka addinin ne wato ka ba da rayuwanka ga addinin ne za ka nemi dukiya ka yi bacci ka tashi ka yi karatu ka nemi kudi gaba daya kana yin su ne in the name of promoting your religion kana yi ne da sunan ka yi wa addininka hidima ne sai mu jama'a mu sai mu ba wa kanmu ansa shin karatun da muke yi na boko neman kudin da muke yi muna yi ne saboda mu ji daɗi mu rufa kanmu asiri kawai ko mu samu saboda mu yi wa mu hidima hmm? mu faɗi gaskiya a cikin musulmi nawa za ka samu wadda yana neman dukiyar ne saboda yi wa addinin shi hidima a'a mutum da kawai yana neman dukiyar ne saboda ya ji dadin duniya wadda duniya kuma ba za ka ji dadin ba kawai za ka sha wahala ne mun ci wani bayanin ba Ta khifat min addini rauni a bangaren addinin nan ga a ci irin abubuwan da za ta haifa sannan su za ta bayin sai mutane a su ba zaman lafiya ba su jin dadin? zama kuma zamantakewa na tsakaninsu wannan da wannan aboki ne kwanakin nan wani suna aiki ne a abin a guri daya sai ɗayan ya ce yana da jarabawa a makaranta sai ɗayan ya ce mashi ba kana da jarabawa ba yi eh. to ka je mana ka yi pretending ka yi rashin lafiya sai su baka izini na kwana biyu ko uku sai ka je ka rubuta exam na ka sai ka dawo haka ne eh to shikenan sai ya je da ya je shi wannan abokin hmm, shi da ya ba shi shawaran fa ya kuma ya reportin din shi ya je ya ce musu gashi na wannan ƙarya yayi lafiyan shi kalau ne ka duba ka duba munafurci jama'a mutumin da shi ya zo ya baka kenan dama ya shirya maka trap ne wannan ba su dace bane ba mutum gashi kuna zaune a guri daya amma yana jin haushinka kenan kudin da shi ma yana samu kai ma kana samu aiki kuke yi kun bar ku kun zo kuna aiki amma duk da wannan wahalan ba zai gani ba yana jin haushin ka me yasa zaka samu kudin in ka je wurin da suke kasuwanci ma kamar da su muka fada kai ma kana sayar da misali citta wannan ma haka wannan a yini zai samu kamar dubu dari ko dari biyu shi wannan dubu saba'in ko tamanin zai samu zai fara jin haushin wannan to sai ka duba saboda sakarci a cikin wannan kudin da yake samu sai ya ɗiba ya je ya kai wa wani arne ya ce wannan mutumin eh, ya daina wannan kasuwanci mutum nawa ne yana yin kasuwanci haka kawai ya ce kai ne wannan shagon fa ba na jin daɗin shi ma ne ya faru bai sani ba a'a wasu sun yi maka wani abu ne wasu sun yi maka wani abu kawai suna jin haushin ka ne shi ne abinda muke cewa yi kai addu'a fa addu'an ba jan carbi ba ne azkar saba wasa wanda manzon ya karantar kai wannan addu'an in dai kana yin wannan addu'an ba mutumin ya je waɗannan kafuran da suka mutu har da su ya tayar su yi abin da za su yi kana nan zai zo ya same ka shi yasa malaman sunan an yi an yi an yi daga karshe da ce wannan ku kashe shi kawai tunda dai wannan ba zai yiwu ba saboda nan dai ba za ka same su ba saboda suna yin azkar mun ji wannan bayani ba saboda ka wannan eh, yawa mun karasar da wannan gaban ba to anan dai ɗaya ne ta rage amma saboda lokaci kar mu shiga lokaci saboda akwai mutane da za su zo su yi sallan ne kadai mu sai anan darasin mu na gaba an mun zo sai mu daura daga inda muka tsaya kar mu ce wannan abin zai yaushe zai kare a'a me za mu samu na amfani wannan shine kawai abin da za mu tuna eh amma kar ka ce wannan abin yaushe zai kare in ya kare ina za ka je ko ba ka bane ba ba inda za mu je ai saboda haka mm, wato ka kar ta ce yaushe za a gama a'a wani amfani za mu samu wannan shine kare abin da ya kamata mu tuna to Allah ya sa abin da za mu muna karantawa har na gaban ta mana amfani buganta kan mizanin hasanat din mu ilimin da muke karatu da karantarwa ta zama ilimi ne mai amfani wanda za ta cece mu ne gobe kiyama wanda kuma za ta zama mu nisani a cikin kaburburan mu اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان jama'a mu karanta fati a daya mu yi tawassuli da shi in uwanmu nan mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan bala'in waɗanda suke kwance a asibiti ko a gida marasa lafiya Allah ya basu lafiya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi majalisin mu Allah ya sa mana albarka cikin masu karantarwa da ɗaliban mu gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلحنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله